Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Կամով Արթանյանի տարեմուտի ուղերձը։ Զինծառայողների մկրտության արարողություն Ստեփանագերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Խորթային եւ ռուսական միջուկային զինանոցի հայրը Սամվել Քոչարյանցի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի Տարեմուտի ուղերձը Պաշտպանության բանակի սիրելի զինծառայողներ, հարգելի հայրենակիցներ, ավարտին է հասել հերթական բանակային տարին, որը հարուստ էր փորձություններով ու մարտահրավերներով, տարածաշրջանային եւ աշխարհակաղակական բուրըն զարգացումներով։ Սակայն այսօր կարող ենք փաստել, որ Պաշտպանության բանակի եւ ռուսական խաղապահ զորակազմի համատեղ ջանքերի շնորհիվ Արցախում պահպանվում է հարաբերական կայունություն, ինչը հնարավորություն է տալիս շարունակական քայլեր ձեռնարկել մեր հայրենիքի ապակինման եւ նրա տեսլականի կառուցման ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով 2020 թվականի ռազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված օբյեկտիվ իրողությունները, պաշտպանական համակարգում եւս համապատասխան կառուցվածքային ու բովանդակային փոփոխություններ են իրականացվել, որոնք միտված են ստեղծված իրավիճակին համարժեք արձագանքմանն ու մեր ազգաբնակչության անվտանգության ապահովմանը։ Այդ նպատակով 2021 թվականին իրականացված մեծածավալ աշխատանքները մի կողմից ուղղված են եղել առաջնագծում եւ մշտական տեղակայման վայրերում զինծառայողների կենցաղային պայմանների բարելավմանը, մյուս կողմից անվտանգային խնդիրների լուծմանը։ Բանակի հրամանատարությունը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել նաև զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների քաղաքացիական անձանց կողմից բարբերաբար բարձրացվող խնդիրները, որոնք գործող օրենսդրության շրջանակներում ստանում են իրենց լուծումները։ Հաշվի առնելով հետ պատերազմական շրջանի դժվարություններն ու առանձնահատկությունները, նպատակաուղված աշխատանքներ են իրականացվել ազնագազմի բարեհոգեբանական պատրաստվածության ուղղությամբ։ Այս համատեքստում զորամասերում, մարտական գործողությունների վայրերում եւ ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվել են մեծարման եւ հիշատակի միջոցառումներ, տեղադրվել են խաչքարու շարժաններ, որոնք վերենացու է սրբավայրերի եւ հայրենասիրական դաստիարակության օջախների։ Անկասկած գալիք տարվա խնդիրները կազմելու են 2021 թվականի դրամաբանական շարունակությունը։ Մենք շարունակելու ենք կարողությունների հնարավորությունների հետևողական զարգացումը, հաշվի առնելով մեր երկրի արժե ծառացած անվտանգային մարտահրավերները, տարածաշրջանում եւ աշխարհում տիրող լարվածությունը։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակը ռուսական խաղապազորակազմի հետ միասին շարունակվելու է իրականացնել այն դերն ու առաքելությունը, որը բխում է մեր ժողովրդի սեփական հայրենիքում ազատ ու անկախ ապրելու ձգտումից։ Նոր տարվա շեմին եկեք մեկ անգամ եւս գլուխ խոնարհեք մեր մարտական ընկերների ու հարազատների, բոլոր նրանց հիշատակի արչեւ, ովքեր իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հանրայինիքի պաշտպանության ու ազատության։ Նրանց խրանքներն ու հերոսական արարքները նաեւ պարտավորեցնում են մեզ անտրտունջ հաղթարելու մեր արչեւ զարգացած բոլոր դժվարությունները որպեսզի ապագան կառուցենք ավելի ամուր հիմքերի վրա։ Քանզի դա է պահանջում նրանց շատակի հավերժացման հրամայականը։ Ավարտելով խոսքս, Պաշտպանության բանակի հրամկազմի եւ անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ բոլոր հայրենաց պաշտպաններին, Արցախյան ազատամարտի, ապրիլյան արճակատման եւ 2020 թվականի պատերազմի բոլոր մասնակիցներին, մեր հայրենիքի ազատության համար մարտիրոսված նվիրյալների հարազատներին ու ողջ հայությանը, ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի Անտոների արթիվ։ Թող 2022 թվականը լինի բարգավաճման ու երազանքների իրականացման տարի։ Զինծառայողների մկրտություն։ Սուրբ Ծննդյան տոների նախաշեմին Տեր Անդրեաս Քահանա Թավադյանի ձեռամբ Ստեփանագերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում իրականացվել է Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկի զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների մկրտության արարողություն։ Լսենք զորամասի գնդերեց Սերոբ Սարգսակյան Սարուխանյանին։ Մկրտության արարողությունը հայ առաքելական եկեղեցում խորհրդանշում է հոգևոր կյանքի սկիզբը, որովհետև ինչպես գիտենք, չմկրտված մարդիկ դեռևս չեն համարվում քրիստոնյաներ։ Մկրտությամբ սկիզբ է դրվում մարդու հոգևոր կյանքին, որտեղ գրվում ենք Աստծուն, մաքրվում ենք մեղքերից լիարժեք ու դառնում ենք հայ առաքելական եկեղեցու ծոցում արդեն գտնվող անձինք։ Զորամասի ներկայացուցիչների մկրտությունը կազմակերպելիս շատ հետաքրքրական փաստը այն է, որ օրինակ համար Զորամասի հրամանատարը նույնպես ցանկություն է հայտնել կնքահայ լինելու իր սպաներից մեկին, ԲՀԱ գծով տեղակալը նույնպես ցանկություն է հայտնել լինելու կնքահայրը եւս մի սպայի, նաեւ մկրտվում են ժամկետային զինծառայողներ, իրենց կնքահայրերը եւ իրենց զինծառայակից ընկերներն են եւ իրենց բարեկամներն են, որոնք հնարավորություն ունեն հիմա ներկա գտնվելու մկրտությանը ու մի տեսակ արդեն հրամանատար ենթակա հարաբերություններից կարծես թե նաեւ մկրտության շնորհիվ անցում է կատարվում ավելի բարեկամական հարաբերությունների հոգեվոր իմաստով, որովհետեւ ինչպես գիտենք, կնքահայրը մկրտվողի համար համարվում է հոգեվոր ծնող ու հոգևոր խնամակալ։ Այս իմաստով շատ կարևոր է, որ օրինակի համար Զորամասի հրամանատարը ոչ միայն զուտ ի պաշտոն է հրամանատարն իր անձնակազմի, այլ նաև պատասխանատվություն է վերցնում հոգևոր առումով լինելու տվյալ անձի, տվյալ սպայի հոգևոր ծնողը։ Զինծառայողների մկրտությունը նախ մեծ կարևորություն ունի առաջինը նրա համար, որ դառնում են քրիստոնյա եւ հայ առաքելական եկեղեցու լիարժեք անդամ, ինչպես նշեցի, մաքրվում են մեղքերից եւ սկսում են իրենց նոր կյանքը քրիստոնեության մեջ, այսպես ասած։ Նաեւ կարեւոր է նրանով, որ ընդհանրապես մկրտության ժամանակ կնքահայր ու զինծառայակից մկրտվողի հարաբերությունները դառնում է ավելի բարձր մակարդակի վրա ու դրանով խթանը հանդիսանում նաև անձնակազմի մեջ ջերմ մտնոլորտի հաստատմանը։ Շնորհակալություն հայտնելով նախաձեռնության հեղինակների նման հնարավորություն ընձեռման համար, զինծառայողները մկրտությունը կարևորեցին ինչպես քրիստոնեական արժեքների պահպանման, այնպես էլ զինծառայողների միջև առողջ բարեհոգեբանական հարաբերություններ հաստատելու, ասել է թե առաջադրված խնդիրները միասնական ու առավել բարձր մակարդակով կատարելու առիթով։ Լսենք ստորաբաժանման հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ Հայասեր Դալակյանին եւ ժամկետային զինծառայողներ Տիգրան Վանյանին, Արություն Բալայանին ու Յուրի Ավակյանին։ Առաջնահերթը մկրտությունը համարում եմ այն կարևորությունը, որ ցանկացած հայ ազգի, ցանկացած մարդ պարտավորվածություն պետք է զգա, որպես ինքը հայ մկրտվի։ Երկրորդը պարտավորվածությունն է, որ Աստծո բոլոր պատվիրանները պահպանես։ Մկրտությունից հետո դու չպետք է խախտում կատարես այդ պատվիրանների պահպանելու հետ կապված։ Եվ սենց ասած, մեր ազգի, մեր բանակի, մեր հայրենիքի հայրենասիրությունն է, որոշ չափով նաև ընդգրկված դրա մեջ, որպեսզի որ մկրտվես ու քո որապարտավորվածությունները զգալու հանդերձ կարողանաս քո անձնակազմին ընես դաս դաստիարակես, նենց ճիշտ ուղու վրա դնես, որ կարողանան հետագայում իրենք իրենց ապագան կառուցելու նպատակով ճիշտ ուղու վրա դրված են արդեն։ Իրենց խնդիրների կատարեն ճիշտ։ Կարևորությունը ես մտածում եմ, որ դրանում է շատ ճիշտ է որոշված վեր մեր զինվորները պետք համատրված լինին եւ շատ ընդունելի ավ է այդ ամեն ինչը կազմակերպվում ծառայության շրջանակներում եւ այդ ամեն ինչը հենց խորհրդանիշն է որպեսզի մեր զինվորները ավելի ընկերասեր լինեն իրար հետ ավելի սրտանց լինեն եւ աստու կողմից միշտ ավելի պահպանված լինեն Ինձ թվում է, քանի որ մեր զինծառայողն այս հրազ գործը սուրբ գործա, մկրտությունը պարտադիր է ինձ թվում է մեր կյանքում, Աստծո կողմից ավելի օրհնված լինելու համար։ Շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ եմ մեր բանակը, մեր պաշտպանության բանակը գրեց հարստի պեն կազմակերպել, որովհետև դյուսումն էլ շատ մարդիկ կարող է հնարավորություն չունի իրան կնքվելի ու մեր թապոլկին ազնակազմը թավ ապշոպշի բանակը նախդը այնքան լավ է սեստի մարդկանց բերալն հավաքանելու գլուխ վերկնքին աստվածությունն ստանա վեր հետագայում էլ խնդիրներ չառաջանա շատ գոզիմ շնորհակալություն հայտնի մեր թուրը այդքան կազմակերպալա եւ մեր պոլկի սակավակին էլ հետո իրան գլխավորությամբ այսքան մարդ հավաքալու գլուխ վեր պիտի կնքե Հայրենիքի պաշտպանության ուղղաձիվորականների ամենօրյա գործունեությունը որակելով որպես սրբազան առաքելություն, Տեր Անդրեաս Քանաթավադյանը մկրտության առողությունն ավարտեց առաստված հնչեցրած դերունական աղոթքով։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Սուրբ Ծննդյան օրը ռուս խաղապահներն ապահովել են Ռուսաստանից եւ Հայաստանից ժամանած ուխտավորներով ավելի քան 5000 ավտոմեքենաների ամտանգ մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ 27 դիտակետերում ռուս խաղապահներն իրավիճակի շորջորյա դիտարկում են իրականացնում եւ վերահսկում են հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի դիտակետերն աշխատում են բնականոն ռեժիմով։ Ռուս խաղապահները պահպանում են տարանցիկ ավտոմեքենաների մուտքի հսկողությունը, ստուգում են փաստաթղթերը եւ անհրաժեշտության դեպքում ստուգում ավտոմեքենաները։ Վերահսկողությունը իրականացվում նաեւ հրադադարի ռեժիմի պահպանման նկատմամբ ասել է ռուսական խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Սերգեյևը։ ԽՍՀՄ միջուկային զինանոցի հայրը Սամվել Քոչարյանցը, ով 6-րդ երեխաներ ընտանիքում ծնվել է 1909 թվականին Նոր Բայազետում, ներկայիս Գավառ քաղաքում։ Հերոս դառնալու ճանապարհը Սամվել Քոչարյանցի համար սկսվեց 1930 թվականին, երբ մեկնեց Մոսկվա եւ ընդունվեց էներգետիկ ինստիտուտ։ Գերազանց սովորելուն զուգընթաց ուշիմ ու աշխատասեր պատանին իրեն պահելու, հոգսաշատ ընտանիքին ինչ որ կերպ սատար լինելու համար աշխատում էր էլեկտրաչափիչ լաբորատորիայում, ղեկավարում հատուկ սարքերի ստեղծումը։ 1937 թվականին ավարտելով ինստիտուտը, ընդունվեց ասպիրանտուրա։ Դասախոսություններ էր կարդում տեսական էլեկտրատեխնիկայի ամբիոնում։ Հայրենական պատերազմը սկսվելուց 2 օր անց նա դարձավ գիտությունների տեխնացու, շարունակելով դասախոսական աշխատանքը։ 1945 թվականին Քոչարյանց հատուկ հանրարությամբ կար ժամանակով աշխատեց Գերմանիայում։ Երիտասարդ գիտնականի կյանքում կտրուկ շրջադարձը վրա հասավ 1947 թվականի սեպտեմբերին, երբ երկրում ծայրաստիճան գաղտնիության պայմաններում սկսվեցին միջուկային ծրագրի շուրջ աշխատանքները։ Խիտ անտառում տեղակայված Սարով փոքրիկ գյուղում տեղակայվել էր ԽՍՀ միջուկային կենտրոնը, ԿԲ11 կոչվող գաղտնի օբյեկտը։ Գյուղը բացակայում էր բոլոր քարտեզներում։ Տարբեր տարիների փաստաթղթերում այն կոչվել է տարբեր կերպ։ Ամենից շատ հայտնի է եղել որպես Արզամաս 16, եւ ահա Սամվել Քոչարյանցը գրեթե կես դար ապրել եւ կառուցել է այս գիտական քաղաքը։ Նա դարձել է խորհրդային միության ամենագաղտնի մարդկանցից մեկը։ 1959 թվականին Քոչարյանցի գլխավորությամբ ստեղծվել է կոնստրուկտիվ բյուրոն եւ նա ղեկավարել է այն 3 տասնամյակ, մինչեւ 1990 թվականը։ Ինչպես ողջվել է, գիտնականի ղեկավարությամբ ստեղծվել է միջուկային ռումբեր, պայթուցիկներ, տորպեդաններ, ռազմական հերթերների գլխիկներ եւ այլն։ Շնորհիվ իր եզակի գաղափարների եւ հսկայածավալ աշխատանքի ստեղծվեցին միջուկային զենքի մի քանի սերունդներ, որոնք հիմ դարձան ԽԶՀ միջուկային ողջնանոցի համար։ Քոչարյանց մեկն այն մարդկանցից, ովքեր խորհրդային միությունը մեծատոմային տերություն դարձրին։ Նրա շնորհիվ հնարավոր դարձավ շատ արագ տապալել ԱՄՆ-ի միջուկայի մենաշնորը։ Առաջ գնալով ասենք, որ գերգախնի այդպիսի օբյեկտներում Այն տարիների ռուսներից բացի ուրիշ ազգերի մուտքն անգամ խստիվարգելված էր։ Խումբը զբաղվում էր ատոմային ռումբի գործարկման անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների մշակման բուկատարելագործմամբ։ ԽՍՀՄ ատոմային առաջին ռումբի RDS առաջին ինքնաշխատ գրակայրիչի ստեղծման համար 1949 թվականին Քոչարյանցը արժանացավ Ստալինյան մրցանակի ու ապարքեվատրվեց Լենինի շքանշանով։ Դրանք 40-ամյա հայ գիտնականի առաջին ապարքևներն էին։ 1953 թվականի օգոստոսին հաջողությամբ փորձարկվեց խորթային առաջին ջրազնային ռումբը։ Սամվել Քոչարյանցն ու խմբի 3 անդամներ դարձան Ստալինյան առաջին աստիճանի մրցանակի դափնեկիրներ, ապարգևատրվեցին Լենինի երկրորդ շքանշանով։ 1959 թվականին ստեղծվեց էլեկտրաֆիզիկայի համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի թիվ 2 կոնստրուկտորական բյուրոն, որի ղեկավար նշանակվեց Սամվել Քոչարյանցը։ Դառնալով ԽՍՀՄ պաշտպանական տեխնիկայի ստեղծման առաջատար գլխավոր կոնստրուկտորներից մեկը, հայրենիքին խորթային գիտության ու տեխնիկայի մատուցած անգնահատելի ծառայությունների, նոր տեխնոլոգիաների մշակման ու փորձարկման, զորքերի մարտունակության բարձրացման ուղղված մեծաթիվ գյուտերի հայտնագործման ու ներդրման, կոնստրուկտորական բյուրոն հմտորեն ղեկավարելու Վարդյունավետ աշխատանքի համար 1962 թվականին Սամվել Քոչարյան ցարժանացավ երկրի բարձրագույն սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչման։ Գործընկերները պատմում են, որ Քոչարյանցն աչքի էր ընկնում զարմանալի հիշողությամբ, խորը եւ բազմակողմանի գիտելիքներով հերատեսությամբ ու դեպքերի իրադարձությունների ընթացքն ու վաղճանը կանխատեսելու ունակությամբ։ Բոլոր կընտրոտ հարցերը քննելիս ու վերլուծելիս, որպես կանոն ամենաճշմարիտը Քոչարյանցի թեզերն ու ապացույցներն էին։ Լինելով խստապահանջ ու պարտաճանաչ ղեկավար, նա միևնույն ժամանակ լավ ընկեր ու հոգատար մարդ էր։ Հիշում էր բոլոր աշխատակիցների ծննդյան օրերը։ Անպայման յուրաքանչյուրին սրտամոտ նվերներ էր ընտրում ու ընծայում։ Բոլոր դժվարին կացություններից դուրս գալու երկերել փնտրում, անպայման գտնում։ Պատահական չէ, որ Քոչարյանցը ստեղծեց իր դպրոցը։ Միևնույն ժամանակ ընդլայնելով իր ղեկավարած կոնստրուկտորական բյուրոյի գործառույթներն ու առաջ քաշելով առավել չափով աչքի ընկած գիտաշխատողներին։ Ծնվեցին աերոբալիստիկ, մեխանիկայի ու միկրոմեխանիկայի, օպտիկայի ու օպտիկամանրաթելների բաժանմունքները։ 1960-ից 70-ականների սառը պատերազմի ծավալներն ու ռազմական մրցավազքը պահանջում էին ստրատեգիական նշանակության հերթերների, այսպես կոչված արագընթաց մարտական բլոկներ։ Գործ մշակումն ու կյանքի կոչելը դրվեց Քոչարյանցի ղեկավարած կոնստրուկտորական բյուրոյի վրա։ Շատ շանցած երկրի ռազմական գերատեսչությունը ստացավ պահանջված հրթիռները։ Այդ աշխատանքները լավագույնս իրագործելու համար 1984 թվականին Սամվել Քոչարյանցին երկրորդ անգամ շնորհվեց սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչում։ Սամվել Քոչարյանցի անունը ռուսական գիտական շրջանակներում դնում են այնպիսի խոշոր գիտնականների կողքին, ինչպիսիք են Սերգեյ Կորոլովն ու Անդրեյ Սախարովը, Հովանես Մետաքսյանն ու Արտեմ Ալիխանովը, Մստիսլավ Կլեդիչն ու Իգոր Կուրչատովը։ Սամվել Քոչարյանցը մահացել է 1993 թվականի օգոստոսի 4-ին եւ թաղվել Սարովում։ Նրա մահխոսականում նշված են հետեւյալ տողերը. Մեծերը հեռանում են մեզնից, ցավոք սրտի հանկարծակի, Արզամաս 16-ի ողբերգություն, Ցավալի օր Ռուսաստանի Դաշնության միջուկային կենտրոնի համար։ Կյանքից հեռացավ 20-րդ դարի ականավոր գործիչներից մեկը։ Գիտատեխնիկական առաջընթացի այդ շրջանից հուսարը պատերազմի տարիներից բավականին տարիներ են անցել, բայց այն տարիներին կոփված ԽՍՀՄ միջուկային զրահը այսօր էլ աշխարհում խաղաղության ու անվտանգության պատվարն է, որի ստեղծման կենտրոնական դեմքերից մեկն էլ մեր հայրենակից Սամվել Քոչարյանցն է։ Սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի երկու աստղից բացի Քոչարյանցի կուրծքը զարդարում էին նաև Լենինի վեճ չկանշանները։ Ստալինյան, Լենինյան ու պետական մրցանակների դափնեկրի մեդալները, բազմաթիվ այլ շքանշաններ ու մեդալներ, ուներ գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Սակայն նրա ամենամեծ ուշարձանն ու պարգևը նրա ստեղծած կոնստրուկտորական բյուրոն է՝ դպրոցն ու աշակերտները։ Քոչարյանցի կյանքի ընթացքում միայն մեկ անգամ է գրել իր բոլոր պարգևները, երբ եկել է Հայաստան, հայրենի գավառ, եւ երբ նա հանել է վերարկուն, բոլորը ապշահար են եղել։ Հայաստանում ոչ ոք չի ել կասկածել, որ իրենց հայրենակիցն այդքան արժանավոր մարդ է եղել։ Քոչարյանցը երբեք չի մոռացել իր հայրենի Հայաստանը։ Առաջին իսկ հնարավորության դեպքում թեկուզ կարճ ժամանակով փորձել է գալ հայրենիք։ Նա շատ մտահոգված էր Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով։ Զարմանալի չէ, քանի որ ինչպես հայտնի է դառնում ամենագաղտնի քն Սամվել Քոչարյանց գրքից, նրա նախնիները Ղարաբաղի մելիքներն են եղել։